Parvardigoringizni sizga ato etgan, ya'ni payg'ambarlik va boshqa barcha ne'mat haqida kishilarga doimo so'zlang deb Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga buyurgan edi. Ya'ni ne'matlarni eslab turishlikka Alloh subhanahu va taolo o'zini payg'ambarini buyurdi. vaholanki rasululloh sallamga alloh taolo shu vadduho surasida bir necha ne'matlarini alloh taolo minnat qilgan edi shu ne'matlardan bittasi yetim holatda topib sizga biz boshpana bergandik sizni biz adashgan holatda topib hidoyatga yo'llagan edik biz sizni kambag'al holatda topib boyitgan edik deb alloh taolo shu ne'matlarni aytib turib yetimlarga qahr qilmang so'rab kelgan soillarni qaytarmang deb turib surani oxirida mana bu oyatni alloh taolo marhamat qildiki va amma bi ni'mati robbika ya'ni sizga ey payg'ambar alayhissalom ato etilingan ne'matlar barcha ne'matlarni odamlarga nima qiling doimiy ravishda so'zlab bering chunki rasululloh alayhi vasallamdan ham o'zlaridan bir necha hadislar bor قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحمات qildilarki kimda kim ozgina narsaga shukr qilmaydigan bo'lsa u ko'p narsaga ham shukr qilmaydi kimda kim odamlarni yaxshiligiga shukr qilmasa, odamlar tarafidan unga qilingan yaxshilikka shukr qilmasa, u Allohga ham shukr qila olmaydi. Allohning ne'matlarini so'zlab turishlik, aytib turishlik bu uning shukronasidir va buni tark qilishlik, ya'ni Alloh taoloning bergan ne'matlarini unutishlik qoringa o'xshab yoki boshqa toifalarga o'xshab, ya'ni men buni o'zim kasb qilib o'zimni qo'limdan kelganligidan bu ishni qildim deyishlik bu mana shu ne'matga kufrona ne'mat jamoat rahmatdir firqa ya'ni tafriqa bo'lishlik azobdir deb rasululloh sallam marhamat qilgandilar yoki rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana boshqa bir hadislarda qola rasululloh sollallohu alayhi vasallam la yashkurulloha man la yashkurin nasa termidiy rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda kimki odamlarga qilgan yaxshiligiga shukr qilmasa u Allohga shukr qila olmaydi deb Rasululloh sallam marhamat qildilar. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana boshqa bir hadislarda marhamat qilgandilarki, ya'ni mana shu oyatni tafsirida mana shu hadislarni mufassirlar keltirishgan ekan Ibn Kasir rahimahulloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mana bu rivoyatda kimga bir hadiya berilsa, bir narsani tuhfa qilib berilsa, hadiya qilib berilsa, mana shu hadiya qilingan kishi bir narsa topsa, bunga javob qaytarsin. Ya'ni buni mukofotini bersin. Yaxshilikka yaxshilik qaytarsin. Agar bir narsa topa olmasa, shu qilgan yaxshiligini esdan chiqarmay, nima eslab maqtab yursin. Kimda kim bir birodarni qilgan yaxshiligini maqtab, ya'ni unga bir qaytara olmadi, yaxshilik qila olmadi, tili bilan uni yaxshilab maqtab yurishligi bilan mana shu ne'matga, ya'ni u qilgan yaxshilikka shukrona qildi. Kimki bu yaxshilikni bekitadigan bo'lsa, ya'ni insonlarning tabiati shunaqa. Yaxshilik esdan chiqariladi, yomonlik bekitil, yaxshilikni bekitiladi, yomonlikni doim nima qiladi? Fosh qilinadi. Kimki buni bekitadigan bo'lsa, buni yaxshiligini mana shu ne'matga kufroni ne'mat qildi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Rasululloh sallamdan mana bu duoni doimiy ravishda u kishi o'qib yurardi. Va ja'alna shakirina li ni'matika musnina biha alayka qabiliha va atmimha alayna deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu ne'matlariga mana shu duoni aytardilarki, bizni o'zingni ne'matlaringga seni maqtab, senga hamdlar aytadigan shokir bandalardan qiling. va mana shu ne'matlaringni qabul qilib senga ne'mat ne'matlaringga shukrona qiladiganlar shokirlardan qilgin va bizga o'zingni ne'matingni kamoliga mukammal qilib bergin deb Rasululloh sallam duo qilardilar. Ya'ni men mana bu eslatmoq eslatib qo'ymoqchimanki, Alloh subhanahu va taoloning ko'p ne'matlari bor bizga birodarlar. Biz mana bu ne'matlarni faqat mana shu 3 yilligiga bir nazar soladigan bo'lsak, juda katta ne'matlar bor. imorat suqut bo'lgandan keyin hammamiz ko'zimiz oldiga keltirsak, qanday holat bizni boshimizga keldi? Qanday Alloh subhanahu va taolo o'zini fazli bilan, o'zini mehribonligi bilan bizni ana shunday og'ir qiyin holatlarda ham o'zi mehribonlik qilib nima qildi? Ana shu og'ir holatlardan olib chiqdi. Ana shu ne'matlarni esdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Bu Allohning fazli bu. Bu Allohni o'zini tarafidan Raufur Rahim bo'lgan zot, Arhamur Rohimin bo'lgan zot o'sha zot tarafidan bizlarga mana ko'zimiz oldiga keltirar imorat suqut qildi. Biz maydonda qoldik. Shuncha ayollar, shuncha bolalar, shuncha mushkulotlardan Alloh subhanahu va taolo o'zi olib chiqdi. Mana bu birinchi ne'matini biz esdan chiqarmasligimiz kerak. Va qolaversa, Mana o'sha Alloh subhanahu va taoloning buyuk imtihoni kelgandi biz jamoatimizga. Shunda ichimizdan azizlarimiz shahid bo'lgandi. Qancha-qancha birodarlarimiz muhosirada qolib ketgandi. Shu og'ir holatda Alloh subhanahu va taolo bizni iymonimizni imtihon qildiki, qani biz haq bilan bo'lamizmi, botil bilan bo'lamizmi? Qani biz ahdimizga vafo qilamizmi yoki vafo qilmaymizmi? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mana shu imtihonga vafo qilganligimizdan, vallohu alam, alloh va taolo nomuslarimizni hammasini o'zi salomat shaklda olib chiqib joyladi bizni yana mujohidlarimizni alloh va taolo kufrni qarshisida o'zi urishtirdi alhamdulillah ummatni umuman ya'ni o'zimizni tilda aytganda haligi qultug'idan nima tushganda tarvuz tushganda Ya'ni endi Amerika bilan urushi bo'lmas ekan degan xulosa kelganda Alloh subhanahu va taolo shoyqotda Alloh subhanahu va taolo o'zini mu'min bandalari bilan o'zini ashaddiy dushmanlarini ro'baro qildi. Mana jangida bo'lgan birodarlar bor, uni eshitganlar bor. Ya'ni bu ne'matlarni biz sanab ado eta olmaymiz. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Allohning ne'matini sanab sanoqqa yetib bo'lmaydi. Juda ko'p. xosatan shoykotda bo'lganlar, shoykotda bo'lganlarga shirik bo'lganlar, dardiga shirik bo'lganlar. O'sha kunlarni bir eslasak, qattiq imtihonlar bizni boshimizga kelgan. Mana shu kunlarda ayni sekin-sekin o'z zahmidan yig'ib, endi harakatni boshlayotgan vaqtingiz baqalanashlik. Biror yo'l ko'rsatuvchi yo'q. Hech kim yo'lni bilmaydi. Hech kim bilmaydi. Kim olib chiqdi? Alloh olib chiqdi. Ya'ni bana bu ne'matlarni bir-bir eslab turishimiz kerak, Bu Bo'lmasa shayton bizni yo'ldan uğradı. Qorin nima dedi? "E senga buni Alloh bergan deb shuncha mol mulki desa, yo'q, men buni o'zimning ilmim bilan, o'zimning kasb hunarim bilan topdim" dedi. Ba'zida buladı. paydo bo'ladi. Kishi dedi aytadiki, sen bunga layık edin, Sen Alloh taolo shunga munosib Dedi. Yo birodarlar. Bu Allohning fazli bu. O'zini payg'ambariga aytyapti Alloh taolo. Va amma bi robbika fahaddis. Buni bir-bir eslab turishimiz kerak. Qanday holatda edik? Yoki Alloh subhanahu va taolo boshqa o'rinda nima deydi? Anfal surasida. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون Mana bu oyatdan bizni hayotimizda tushadi birodarlar. Ey muhojirlar, bir yodingizga olinglar. Ozchiligi deyna. Mustazaf bechora deyna. shunaqangi oschilik bechora edingki, odamlar sizlarni uyinidan talash tortish qilib ketardi. Shundan qo'rqardinglar. Alloh taolo sizlarga o'zi tarafidan joy berdi, makon berdi, Madina berdi. Va o'zining nusrati bilan sizlarni nusratlab qo'ydi, yordam berib qo'ydi. Va sizlarni pokiza rizqlar bilan rizqlantirib qo'ydi, shoyatki shukr qiladigan bandalardan bo'lsangiz. Mana eslaylik shu Imoratni suqutidagi keyingi o'zimizni obdakadagi holatimizni eslaylik. Zulmatdagi holatimizni eslaylik. Bir eslaylik, bu hammamiz insof bilan. Bu yerda o'tirganlar ham men ovozimni eshityapganlar ham, erkak ayollar. Bir eslasin shu kunlarni. Hech kimni ko'zga eshitma ko'rinmay qolganda. na uy ro'zg'ori, na bir <laughs> hech narsa ko'rib, hamma aksariyat kishi o'zini joyini deb qolgan. Ana shu og'ir kunlarni bir bir yodimizga olib turishimiz kerak. Kim olib chiqdi? Alloh olib chiqdi. Kim yordam berdi? Alloh. Nima uchun berdi? La'allakum tashkurun. Shoyatki shukr qiladiganlar bo'lmasan. Ne'matni shukronasi Ne'matni shukronasi nima? Alloh taolo bizni demak ana shu ne'matlarni berdimi? Endi biz iymonda mustahkam bo'lib, yana ham Allohning dinini oliy qilishimiz kerak. ko'p ummatlarga ne'mat berildi, ne'matga shukrona qilinmadi, baraks kufrona qilindi, Alloh taolo haloq qilib tashadi. Halok qilib tashadi. Banu Isroilga Alloh taolo Qur'onda juda ko'p o'rinda aytadi, xosatan Baqara surasida aytadi. Men hech kimga bermagan ne'matlarimni sizlarga berdim. Men sizlarni hammadan oliy qildim dedi, fazilatli qildim dedi. Firavundan Alloh taolo najot berdi. Ikkita payg'ambarni yubordi. Tavrotni berdi ularga. Endi u ustilardan soya solib turadigan Alloh taolo bulutlar u ostilardan otilib chiqadigan buloqlar o endi u osmondan ularga noz ne'matlar tushishligi u hammasiga nima qildi Banu Isroil? Shukr qilmadi, kufrona ne'mat qildi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning ne'mat berishligi aslan xatarlik bu. Chunki buni shukronasida hamma ado qila olmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytadiki, bandalarining ichidan ozchiligi shukr qiladigan bo'ladi Alloh. Ummatlarni ko'piga Alloh taolo ko'p ne'mat bergan. Afg'oniston millatiga mana shu yaqindagi Afg'oniston millatiga Alloh subhanahu va taolo SSSR degan bir imperiyani yiqitib, yer yuzida jihad ruhini tiriltirishni Alloh bergan. nima qilindi? Shukrona qilinmadi, kufrona ne'mat qilindi. Ana bu holga tushildi. Biz ham ana shu millatlardan bir millatmiz. Ana shu toifalardan bir toifamiz. Ana shu qavmlardan bir qavmmiz. Og'irligini olib keladi, sabr qilarmikin biladi. Ne'matini sochib qo'yadi, shukr qilarmikin deb. Mana bu ikki holatda biz ana endi o'zimizni yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Alloh taoladan so'rashimiz kerakki, sabrlardan qilgin bizni, o'zingning mushkulotlaringga chidaydigan, mashaqqat imtihonlaringga va ne'matlaringga shukr qiladigan shokirlardan qilgin deb so'rashimiz kerak. Shuncha Çünkü berdik, chiqdik. Chiqqandagi Alloh Allah mana shu mulkni bizga kim qilib berdi? shuncha mücahitler keldi, kurallandı, tirilib qildi, tartib qilindi, jangga olib Ya'ni umuman tarixda bo'lmagan Pashtun bilan O'zbek millatini do'stlashlik, birlashishlik tarixda bo'lgan emas. Bu ikki millat bir-biriga doim dushman bo'lib yurgan. Alloh taolo bilan ulfat qilib qo'ydi. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم bilan bir ne'mat bu. Alloh taolo Rasululloh sallamga aytayapti, agar sizda butun yer yuzining mulki bo'lganda uni tarqatib yuborganingizda ularni qalbini bir biriga ulfat qilolmasding alloh ulfat qilib qo'ydi juda ko'p ishlar bo'ldi ya'ni uni sanab bo'lmaydi birodarlar juda ko'p ishlar bo'ldi alhamdulillah bu allohni fazli bilan bo'ldi bu hozir ba'zi bir kishilar bu ba'zida norozilik qilib bu jamoatdan biz nima yaxshilik ko'rdik degan kishilarga buning uchun ko'r bo'lish kerakda buning uchun ikkita ko'zi ko'r qalbi ko'r bo'lish kerak bu jamoat bu yerda şahsi minnetim az. Ben doymadık ama. Hiç kimin bana minneti yok, ben hiç kimin minneti yok. Lakin bu cemaat hemen üstün minneti var. Bu cemaatte hemen üstün minneti var. Bizni mana shunaqa qilgan, shunaqangi aziz qilgan mana shu jamoat. Bu islomiy jamoat bu. Qon bergan jamoat, shahidlar jamoati bu. Mujohidlar cemaat. Bali bu cemaat hemen ustun minnati bor. Amir Rustam minnati bor. Har bir mujohid, har bir mas'ul ustun minnati bor. bizni bilan qilib bu ummat peshvoz qilib qo'ygan kofirlarni qarshilab turib bera oladigan qilib qo'ygan mana shu jamoatni barakatidan shu shahidlarni barakatidan bu buni esdan chiqarmasligimiz kerak bu jamoat menga hech nima yaxshilik qilmadi ko'r bo'lib qolmaylik shuncha o'zbekistondan chiqqan muhojirlarni shuncha oilalarni tojikistonga o'tgan tojikistondan afg'onistonga olib o'tgan afg'onistondan joy qilgan mana shu yergacha olib kelayotgan kim bo'lmasa Mana shu jamoatmi? Men bu jamoatdan hech yaxshilik ko'rmadim. Bu haligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan xotinlarni jahannam ko'p kiradi dedilar. Nimaga eriga kofir bo'ladi? Eriga qanaqa qilib kofir bo'ladi desa, eri yaxshilik qiladi, qiladi, bir marta aytgani bo'lmasa, yaxshilik qilmay qo'ysa, men sendan hech nima ko'rmadim dedi. Bu xotin kishining nimasi bu? Nonko'rligi xolos bu. Bu jamoatda hammamiz ustimizda minnati bor. Bu yetimlerin minneti var biz üstümüze. O atasını vergen o. O piyevele bunun minneti var biz üstümüzde o. O qamoqda yotganlarni ayollari beda, qamoqda qon tupurtganlar, hammasining minnati bor. Vali meni minnatim yo'q sizlar ustimda. Lekin jamoatni minnati bor biz ustimizda. Shu jamoat ekanmizki, Allohning qo'li jamoat bilan ekan, shuncha narsaga muvaffaq bo'ling. Bo'lmasa mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jamoat rahmatdir, furqa azobdir. Ko'rilyapti jamoatlar, katta-katta jamoatlar yo'q ketyapti. Alhamdulillah, mana shu oramizda shu sodiqlarimiz bor ekan, ahdiga vafo qiladiganlarimiz bor ekan, shod Allohning do'stlari bo'lsa kerak. mo'min mo'minalar mana shular sababli ham dushlanib turibmiz. Bo'lmasa bizdan nom nom qolish kerak edi bugungacha. Bu jamoatni yegan zarbasi imorat suqutdan bos kichkina zarba yegan emas bu jamoat. Shimoldagi zarba eng mahbub bizni shu jamoatni asosini qurgan birodarlarimiz shahodati. Bu kichkina shahid bergan emas bu jamoat. Shoykotdagi shahodat. Mana shu yaqindagi bo'lgan shu bu yo'qib ketish kerak deb jamoat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allohni fazli bilan turibdi. Buni eslat, es o'zimiz ham esga olishimiz kerak, atrofimizdagilar ham eslatib turishimiz kerak, to'g'ri esimizdan chiqib qolmasin. Birinchi men eslatmoqchi bo'lgan narsam birodarlar, hammamizga tegishli. Bir eslaylik o'zimiz yildan oldingi holatimizni. Mana shu yerda xotirjam o'tirishimiz, majlis qilishimiz bu kichkina narsa emas, birodarlar bu. Yana rizqimizni Alloh taolo to'ku sochib berishligi, yana insonlarimizni xizmat qilishligi bu hammasi Allohning fazli bu. Bizi qo'limizdan hech nima kelmaydi. Ana shu zotga shokir bo'laylik. Ana shu zotni xursand qilaylik, ana shu zotni rozi qilaylik. Ana shu zotga bergan ahdimizga vafo qilaylik. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم مسكم الضر فإليه تجعلون Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki, osmonlardagi va yerdagi barcha narsalar uning mulkidir. Ya'ni Allohning mulkidir. Toat ibodat mudom yolg'iz unga bo'limog'i lozimdir allohdan o'zgalardan ya'ni jonsiz butlardan yoki o'zlaringizga o'xshagan odamlardan qo'rqurmisizlar deb alloh taolo marhamat qildi sizlarga berilingan barcha noz ne'matlar yolg'iz allohdandir shuningdek qachon sizlarga biron balo musibat yetsa ham faqat ungagina iltijo qilasizlar. Ya'ni vasiba doimiy ibodatda bo'lishlik. Xolis ibodatda bo'lishlik. Xolis doimiy, ya'ni ibodatlarning en afzal oz bo'lsa ham davomli diyen degan hadis bor. Ya'ni munofiqlarga o'xshab qolmaslik, bir ibodatni doim qilishlik kerak. Bu mu'min sifati bu. Allah subhanahu va taolo Allohdan mana shuncha ne'matlar Allohniki ekan, Allohning mulki ekan bu. Allohni o'zigagina ibodat qilishimiz kerak ekan. Alloh taolo aytayaptiki, endi Allohni qo'yib boshqa maxluqlardan qo'rqasizlar deyapti. Ana bu ham ya'ni biz sizga Alloh taolaning eslatmasi. Mulk Allohniki, osmondagi ham, yerdagi ham. Biz ham Allohnikimiz. Din Allohniki. Faqat xolis pokiza din bo'lish kerak. Bugun bizni kufr bilan asosiy kelisha olmayotgan joyimiz shu. Bizni ko'pchilik malomat qiladiki, bular siyosatni bilmaydi. Bular hikmatni bilmaydi degan malomatlar bor. Ya'ni siyosat deganda bizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatgan siyosat Qur'on siyosati. Hajjatul vadoda Rasululloh sallam aytibdilarki, ikkita narsani qoldirayapman sizlarga. Allohning kalomi va uning rasuli Muhammad sollallohu alayhi vasallam sunnatlari. Shuni mahkam ushlasan adashmaysizlar. Bugun siyosat deyilayotgan narsa Yani yaqinda radioda işittiğini bir ochiq g'irt tuhmat qilindi mengaki misol uchun afg'onistonga bordi bu afg'onistonni ichida nima ichki ishlar ministrligiga kirib ketayotgan adamda ko'rib radio katta bir bayonot berdi shu bayonot bergandan keyin o'sha gazetada yozgan ekan moskvada savol qilyapti jurnalist nimaga asaslanıp yani nima hüccetiniz bor mana shu mana shu gapni yozishlikka desa u aytyapti chunki bunga o'xshagan odamlar shu ish qiladi deydi Ya'ni bunga o'xshagan odamlar, bunga o'xshagan figuralar dedi. Dunyodagi razvedkalarni, dunyodagi qudratlarni o'yinchog'i bilan dedi. O'yinchog'i bilan dedi. Shuning uchun men ham bu figuradan shunaqalikda shunchalik katta figurada shunaqa ish qilishlikka ishonib aytdim dedi. Demak, islomiy jamoatlar, islomiy jamoatlarning amirlari kufrni oldida nimasi bor? Ma'lum bir o'lchov bor. Har bittasi bir kufrni nimasini xizmatini qilish kerak. Vaholanki biz shuncha qon beryapmiz, shuncha darbadarlikka rozi bo'lyapmizki, ana shunaqangi mushrik bo'lib qolishidan qochib. Bizni bugun kufr bilan kelisha olmayotgan joyimiz shu yerda. Kufr bizni o'ziga qul qilmoqchi, biz shu qullikni qabul qilmaganligimizdan shu yergacha keldik. Va inshaalloh oxirigacha boramiz. oxirgacha boramiz. Chunki bu kufr bu narsani nimaga tashladi o'zi? Ko'pchiligi tahlil qilib turib nimaga bo'ldi? Bu kufr 93-yildan bos 93-yildan bos bizni jamoatimiz da'vat qiladi. U vaqtda yer seni. O'shandan bu biz da'vat qiladiki, kelinglar degan. Mana biz Karimga qarshi sizlarga yordam beramiz. alhamdulillah allohga hamd o'zin mana shu qullikni qabul qilmadik yaqindan bo'lsa mana shu 1 yil 2 yil 3 yildan bo'lsam odam yuborgan odam yuborgan hattoki hozir ashish Kuvaytida o'tirib olgan go'yoki musulmonlarning rahbari debligini da'vo qilayotgan kishilar bizga buyruq qilishni boshlagan o'shalar bilan aloqa tiklangan. Bizning aloqamizni tiklab bergin, bizga qurol aslaho bergin. Men aytdim, "Buku senlar ekan, senlardan kattaroq odam bu narsani menga aytsa, men bu ish qilmayman." Chechenistondagi nomusi toptalgan meni opa-singillarim o'shalar u. Meni onalarim bo'ladi. Men u nomuslarni ismdan chiqarganim yo toptalgan. Shuncha to'kilgan qonlar meni birodarlarim mana u. <coughs> Men endi shu nomuslarga ustiga oyoq qo'yib, xoin insonlarga o'xshab o'shancha to'kilgan shahidlar qonini ustiga oyog'imni qo'yib borib kufr bilan qo'l uzataman bu ishni men qilmayman men chunki alloh subhanahu va taolo juda qattiq qattiq va'idlar bilan o'zini habibi muhammad sallallohu alayhi vasallamni ogohlantirgan bu alloh subhanahu va taoloni oyatlari bilan alloh subhanahu va taolo bizlarga nima qilgan ta'lim bergan alloh taolo marhamat qiladiki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه منه الوتين فما منكم من أحد أنه حاجزين Allah subhanahu va taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mushriklar tarafidan buni o'zi to'qib chiqaryapti bu. Bu kitobni o'zi to'qib olgan deganga Allah subhanahu va taolo o'zi javob beryapti. agar payg'ambar bizni sha'nimizga biz aytmagan ayrim so'zlarni to'qib olganda edi, albatta biz uning o'ng qo'lidan ushlagan, so'ngra albatta uning shoh tomirini uzib tashlagan bo'lar edik. Bu holda sizlardan biron kishi undan, ya'ni payg'ambardan halokatni to'sa olguvchi bo'lmas edi. Bas Muhammad alayhisalom Allohning kalomiga o'z tomonidan biror so'z qo'shmagani, balki zimmasidagi omonatlik, omonat payg'ambarlikni halol ado qilib kelayotgani uchun ham sizlarni orangizda sog' salomat hayot kechirmoqda. Ak aks holda Alloh uni haloq qilgan bo'lar edi dedi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida nozil bo'lgan. Bir og'iz so'z qo'ysa deyapti Alloh taolo, biz uni o'ng qo'ldan ushlab turib shoh tomirini uzib olgan bo'lardik. bu o'zini habibiga aytilayotgan so'z bu agar biror narsani to'qsa biror narsani qo'shsa bu rasululloh sallallohu alayhi haqida nozil bo'lgan qiyomat kunigacha birinchi payg'ambar vorislariga undan keyin har bir mu'min kishiga bu qattiq vaid agar payg'ambar payg'ambarga nozil qilingan yo'ldan chiqiladigan bo'lsa mana jazo Ya'ni payg'ambarni Alloh taolo o'zini habibini, payg'ambarlarning sayyidini, hayrul bashar o'zini eng afzal bandasini shunday deb Alloh taolo ogohlantiryapti. Ya'ni biz mana bu oyatlardan kelib chiqib o'zimiz yo'limiz tanlaganmiz. Ana shuni asosida yasasakkina mashaqanga omon bo'lamiz. Bo'lmasam biz ham guvatanamada o'tiramiz. Vallohu alam, biz ham kufrning oyog'ini ostida yotamiz. Robbimizni aytganini qilib kelayotganimiz uchun alhamdulillah kamchiligiga o'ziga tavba qilamiz, o'ziga istig'for aytamiz. Lekin oyat ekan, hadis ekan, mana shu payg'ambarning hayoti ekan, sirat ekan deganligi uchun mahkam ushlab oldik. Mayli Qaysar deb nom oldik, nima-nima deb nom qo'yilsa qo'ylar u. Biz bunga iftixor qilamiz, jinni bo'l, devona bo'l. Mayli payg'ambarlar majnun deyilibdi, Rasululloh sallallohu alayhi majnun deyilibdi. Biz unga hech xafa olmaymiz. Lekin bu xoin bu. Ertaga o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda har bir xoinga bitadan bayroq o'rnatiladi. Ana u kundagi sharmandalikdan biz Allohdan panoh so'raymiz. Bugun ham o'zi mashhara kelingan bo'lsa, xoin nomi bilan kelingan emas. Bular dinga xiyonat qildi demayotgan bo'lsa kerak hech kim. Ha, bular gap olmaydi, bular qoq. gap nimani falon falon ota nishdan o'qib chiqibdi. Alhamdulillah. Bular bular g'ayratlik xalq bular. Alhamdulillah. Nimaga? Allohni aytganini qilgan qilinganligi uchun. Bu ne'matlarni esdan chiqarmasligimiz kerak, bo'ladi. Kofirlarga yaxshi ko'rinishlik uchun, kofirlarni kofirlarga do'st bo'lishlik uchun dindan chekinish kerak odam. Allohni aytmaganni aytgan deish kerak, aytganni aytmagan deish kerak. Va holanki Rasululloh sallam hadis muborakda aytadilarki, men aytmagan gapni aytdi deishdan oldin jahannamdan o'zining joyini tanlab qo'yib keyin aytsin dedilar. Bizni radiodagi biz haqimizda tuhmatga javobimiz shu o'zi. Biz Robbimizni azobidan qo'rqamiz. Kofirlarning azobi shahodat. eng oxirisi shahid bo'lishi undan undan ortiq azob berolmaydi lekin allohni azobi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqida nozil bo'ldi bu qiyomat kuni bugun ummatni ulamosiman degan ummatni peshvosiman degan musulmonlar rahbariman deyotganlar ana shu kuvaytida o'tirib olgan go'yoki musulmonlarni rahbari debligini da'vo qilayotgan kishilar qancha qancha Allohning hukmlarini oyoq osti qilyapti haqni bekityapti bugungi zamonaviy til bilan aytganda nima mo'tadil ha mo'tadil musulmon bular. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam munofiqlar deyiladi, hozir mo'tadil musulmon, mutashaddid musulmon degan tushuncha bor. Bular mutashaddid hech bular gapga quloq solmaydi. Mo'tadil ko'naveradi, aql ham ko'naveradi, baqa ham ko'naveradi. ana shu radio gapga radioda bir quloq solib bir har bir so'zni eshitib ko'rin aytyapti-ku. Hamma jamoatlarni amiri shuna qiladi deydi. Ya'ni shu imperiyadan bittasiga o'ynaydi uni doira nimasiga deydi, do'mbirasiga deydi. Bu ham o'sha qiladi deydi. U bizni chaqirdi shuncha yil o'ziga qul qilishiga qul bo'lmaganimizdagi alhamdulillah, endi biz nima qilmoqchi? Qoralamoqchi. bizni yaxshi ko'rgan qancha-qancha musulmonlar bo'lsa, shularga endi bizni qora ko'rsatmoqchiki, bu endi Amerikaga sotildi. inshaalloh bu jon bor ekan, ruhimiz bor ekan, na Amerikani, na Russi, na Xitoyi, na boshqa bir kufr munofiqlarimiz quli bo'lmaymiz. Allohning quli bo'lib qolamiz. Allohning quli bo'lamiz. Ertaga imomimiz Muhammad rasululloh sallallohu alayhi vasallam Mana shu oyatlardan oldin Alloh taolo marhamat qilgandiki, "Yawma nad'u kullu unasin bi imamihim" فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا Mana Isro surasida Alloh taolo aytayapti. Qiyomat kunida biz har bir insonlarni o'zlarini imomlari bilan chaqiramiz. Muhammad alayhisalomni imomligi bayrog'ini ostida Ibrohim alayhisalomni biz Shuning uchun iymon keltirganmiz. Biz shuning uchun hijrat qilganmiz. Biz shuning uchun shuncha shahid berib jihad qilyapmizki, Muhammad alayhisolamning imomliklarini ostida tirilsak qiyomat kuni o'sha kishi bilan birga bo'lsak. Boshqa maqsadimiz yo'q. Biz Putinni imom ostida, imomlik ostida musharraf, Karimov, Karzay bo'sh boshqa mal'un kofir fir'avn namrudlarni bayrog'ini ostida tirilishlik uchun bu raqamni darbadar bo'lib yurganmiz yo'q bizni imomimiz muhammad rasululloh ota onamiz u kishiga fido bo'lsin siyosat bali bugungi yer yuzida aylanayotgan fohishobozlik bo'lib siyosatni biz qilmaymiz biz qur'onni siyosati bilan yuramiz nima deyapti alloh taolo qur'onni siyosati vala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar nima deydi oyat qur'on وما لكم من دونه وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون انا انا ما نبو بالسياسة المسلمين kofirlarga ozgina ham moyillik qilmanglar jahannam o'ti ushlab qolaverasizlar allohdan boshqa o'zinglarga yordamchi topolmay qolasizlar sizlarga nusrat berilinmaydi men bugungacha imorat suqut qilgandan boshlab hozirgacha o'zimizni jamoatni mansur jamoat deb bilaman nusratlangan jamoat deb bilaman bunga zarracha shakim yo'q zarracha shakim yo'q ولی شهید بده چونکه cihada cemaat bu şehit veren. Hemen şah şehadet söyleyenmiz. Şehit verişlik ayıpmaz. Koçup geçişlik ayıp. Hiyanat kılış ayıp, şehit verişlik ayıpmaz. Bu mesela cihadi cemaatte ne kılıyoruz biz ha? Özümüzü başımızı katırıp. Hani bolaylık tabliği, bolaylık, hani bolaylık başka cemaatle koy. Kubruk söyleyapken, meclis söyleyapken tamam. Talim tadris kılayapken fakat kıladan iş halas. Biz jihodiy jamoatmiz. Jihodiy jamoat shahid berishlik ayb emasmi? Muhammad alayhisalom shahid beradi-yu. Muhammad alayhisalom zaxmiy bo'ladi, biz zaxmiy, biz shahid bermaylik. Ya. Ana bu narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Lekin shunaqangi bir og'ir holatlar, jang haqiqat uchga bo'lib tashlar ekan odam. Jamoat uchga bo'lar ekan. <coughs> Ko'rib kelyapmiz ham Uhud kuni mag'lubiyat edi. Uchga bo'lindi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lashkarlari. U kishi amir edi. 1000 kishi bilan chiqdilar, 300 tasi qaytib ketdi yarim yo'ldan. Ubay ibn Salul mal'un ra'sul nifoq nima dedi? Yosh bolalarning gapini olib jangga chiqdi, meni gapimni olmadi. Qaytarib oldi. 300 kishini qaytarib olib ketdi. Jang maydonida 70 kishi shahid bo'ldi. Sahobalar Hamza ibn Abdul Muttolib, Musab ibn Umayr sahobalar sayyidlari bilan Payg'ambarimiz amakisi tug'ishgan inisi Hamza ibn Abdul Muttolib Asadulloh top qolganlar zahmiy bo'ldi, g'ozi bo'ldi. Bir kun jang davom etdi. Bir kunda 70 ta shahid berdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. ha biz bir yil urushib 30 o'ttizta shahid ja malomat bo'lmasa kerak holanki dushman ham kami tum zarba yegan alhamdulillah nima foyda bo'ldi shoygoddan chiqqanimizda shunaqa xatlarga nima foyda qildik nima Urish, urishib biz foyda deganda boshqa narsani tushunamiz Biz foyda deganda shu Robbimiz rozi bo'lsa shu bizi foydamiz. Robbimiz aytganini bilan bir daqiqa yashasa shu foydamiz. Biz ashab o'qituvni foyda qilgan deb e'tiqod qilamiz. Zarar qilgan demaymiz. Saharatu Fir'avnni biz foyda qilgan deb e'tiqod qilamiz. Bular zarar qildi degan emasmiz. Uhud kunidagi shahid bo'lgandan biz foyda qilgan, yutgan deymiz. To'g'rimi yo yutqizgan bular? Yutgan bular. Bizi tushunchamizda bunaqa. Ha, hubbi dunyo va maut ka aqida qilganlar uchun ha dunyoda ko'proq qolishi foydali. Ana shu dunyoda qolamiz deb Xitoyga qo'l beradi, Urusga qo'l beradi, boshqasiga qo'l beradi. Hamma narsani vasila qiladi, vosita qiladi ki hukmga yetaydi. deb. vazir bo'ladi, birta hokim bo'ladi. Biz aqidamizda nima? Wal aqibatu lil muttaqin. Oqibat muttaqinanki. Alloh hammamizni muttaqilardan qilsin. Endi muhim bir narsa bevafolik ahdiga vafo qilmaslik bu payg'ambar alayhisolam davridan bo'lgan. Bevafolik bu kasallik baslan Alloh taolo o'zi asrasin. Yaqinda men aytdim, ahdiga vafo qilganlar degan kino ishlab chiqardinglar endi ahdiga vafo qilmaganlar degan bir kino ishlab chiqaringlar boramiz kadrlar boramiz boramiz so yig'lab turib o'limga bayat qilganlar bugun biz suv yurganlar haqida bir film ishlab chiqaringlar ahdiga vafo qilmaganlar chunki bizni jamoatimizda ko'pchilik jaholatni boshdan kechirganda Umar ibn Hattob Alloh alam qavllari bor. Jahilatni boshdan kechirgan kishilar islomni qadriga yetadi. Jahilatda sodir bo'lmagan jinoyatlar hijrat qilganda sodir bo'lyapti-ku. Shu o'g'ri bo'lib yurgan bo'lsam, to'rttasi bir bir necha o'g'irlikni tashlab ketmaydi, o'g'irlikni tashlab ketmaydi. O'sha kufr nizomlarda, o'shalarda yashalgan, o'sha tug'ilingan bu sifatda bo'lgan emas ahdiga vafo ahdiga vafo qilmaslik qachon paydo bo'ldi biz seki seki aralashdik islom nomi bilan yurgan jamoatlar bilan ko'rishdik gaplashdik asosiy ko'p chiqib ketganlarni ko'rsani shu jamoatlarga borib kelib yurgan kishilar ko'p mas'ullar muloqot qilib yurgan Ya'ni ba'zida islom libosini kiyib olgan kishilar islomga shuncha zarba berar ekan, inson hayron qoladi. Islom nomi bilan jamoatlar yurgan 30 yil, 40 yil, 50 yildan beri. Masalan, Misrda o'zidan bir 15 ta 20 ta jamoat bor. Arabistondan bir qancha jamoatlar, boshqa arab mamlakatlaridan o'nlab, yuzlab jamoatlar bor. Shu jamoatlar bilan bordi keldi qilib yurishlik, zararini men ko'rdim-da shu. islom nomi bilan, oyat hadis bilan qancha-qancha birodarlarning boshini aylantirib qo'yadi. Qancha-qancha birodarlarning boshini aylantirib qo'yadi. Nima o'rganib keladi undan? Itoat qilmaslikni o'rganib keladi. Jamoatni tafriqa qilishni o'rganib keladi. Bay'atini, ahdini buzishni o'rganib keladi. Nima sen ozodsan, hursan. Sen ozodsan. Tamam men alhamdulillah hali hech kimni musharraf oldiga bir da'vat qilib kelganim yo'q. Putinni oldiga bir uni islomga taslim bo'l deb kelganim yo'q. Bushni yoki boshqa bir kofir munofiq da'vat bir islomiy jamoatga borib kel yo jamoat bilan aloqani tiklab turgin degan kishilarimdan ko'pchiligidan hammasidan emas, ko'pchiligidan shu jinoyatni sodir bo'ldi. Eng muhimi ahdga vafo bu islomning muhim sifatlaridan bu. Ahd faqat musulmonga emas, kofirga ahd berdingizmi? Unga vafo qilishingiz kerak. Kofirga ahd berdingizmi, to'ra urushmaymiz, ha? Ha? Bir yil urushmaymiz dedingizmi? Shunga vafo qilishingiz shart. Bo'lmasa qadr qilgan bo'lasiz. Xiyonat qilgan bo'lasiz. Endi u musulmon bo'lsa-chi u? Allohni nomini olib turib qasam ichilingan bo'lsa-chi, uni bo'ladi. Alloh taolo buni haqida ham men shu bugun men oldim. oldin Alauddin Mansur Qur'on tarjimasini ko'rdim. Atayni mana shu oyatlarni yozib oldim. Ki har kim ba'zilar o'zidan to'qiyapti demasin deb hujjat bilan aytib qo'ydim. Qaydan oldi desa, shuni aytib qo'yamiz. بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بأهد الله إذا آهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غضلها من بعد قوة أنكاثا أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله Allah Teala Nahl surasida e'tibor bersak 91-oyatda marhamat qiladiki, men shu yozib oldim atayni Aloviddin Mansur universitetidanki boshqacha bo'lib qolmasin deb. Ya'ni ba'zida shunaqa tuhmat ham bo'ladiki, o'zi to'qib olgan deb. <clears throat> Ahd paymon, ahd paymon bergan vaqtlaringizda Allohga bergan ahdingizga vafo qilingiz. Allohni kafil qilib ichgan qasamlaringizni Alloh nomini zikr etish bilan mustahkam qilganingizdan keyin buzmangiz. Albatta, Alloh qilayotgan ishlaringizni bilur. 92-oyatda esa va sizlar bir millat boshqa bir millatdan son yoki boylik jihatidan ortiqroq bo'lgani uchun qasamlaringizni buzib aldob vositasi qilishingiz bilan ya'ni boshqa bir bayroq va kuchliroq qavmni topsangiz avvalgi qasamingizdan kechib ketaverishingiz bilan xuddi o'zi to'qigan narsasini pishiq puxta bo'lgandan so'ng parça parcha qilib buzib, chuvatib tashlagan xotinga o'xshab qolmangiz. Albatta, albatta Alloh bu ahdga vafo qilishga buyurish bilan sizlarni imtihon qilur va albatta qiyomat kunida sizlarga ixtilof qilib o'tgan narsalaringizni bayon qilib berur. Makkada bir telba ayol bor edi, shuni tafsirda kelgan. U ertalabdan kechgacha mehnat qilib, mashaqqat qilib kalava to'qirgan. Ip qilar ekan. Rosa pishiq qilib to'qib olgandan keyin kechqurun kelib turib biri chuvoq tashar ekan. Alloh taolo aytayaptiki, ahdni buzishlikni ham shunga o'xshatyapti. Ahdni buzishni shunga o'xshatyapti. Va bu yerda bir muhim nuqta bor. Bir kishiga ahd berdingizmi? Undan boquvatroq, undan puli ko'proq, undan soni ko'proq kishini topib, darrabda un tarafga o'tib ketishini Alloh taolo qaytaryapti. Palonchi guruh, palonchi jamoat ko'proq pul berar ekan deb turib, avvalgi ahdi buzib ketaverman, deyapti. 93-oyatda esa Alloh taolo aytayaptiki, agar Alloh xohlaganida albatta sizlarni bir ummat qilgan bo'lar edi. Lekin u zot o'zi xohlagan kimsalarni yo'ldan ozdirur o'zi xohlaganlar kishilarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Va albatta qilib o'tgan amallaringizga mas'ul bo'lasizlar. Bu yerda endi mu'min kishi uchun bir taskin ki demak Alloh taolo mana bu ahdlarni buzishlik bilan odamlarni nima qiladi? Ikkiga bo'lib tashlar ekan. Bu Alloh taoloning qonuni ekan, sunnati ekan. Bunga ham odam o'zini yeb tugatmaslik kerak ekan, palonchixon ketib qoldi, pistonchixon ketib qoldi deb. 94 oyatda esa Alloh taolay aytayaptiki, qasamlaringizni aldov vositasi qilib olmangiz. U holda islom yo'lida mahkam o'rnashgan oyoq toyib ketur. Va Alloh yo'lidan to'skaningiz sababli, chunki sizlarni qasamxo'rlik qilganingizni ko'rib, ayrim kishilar islomga intilish o'rniga undan yiroqlashib keturlar va bunga sizlarni qilmishingiz sabab bo'lar. yomonlik, balo va musibatlar musibatlarni totib qolarsizlar. Ya'ni qasamni ichib, qasamina sabablidan qancha-qancha kishilar islomdan yuz o'giradi. Ha musulmonlar qasamxo'r bo'lar ekan. Ahdiga vafo qilmas ekan deb tur qaytib ketadi. Sizlar bu bilan islomdan odamlarni to'stinglar. Buni evaziga Alloh taolo dunyoda ham sizlarga azob beryapti. Boshingizga musibat, balo keladi. Totib ko'rasizlar, sizlar hamda oxiratda sizlar uchun ulug' azob bor. 95-oyatda chi Alloh taolay aytayaptiki, Allohga bergan ahd paymonni ozgina qiymatga almashtirib yubormangiz. Agar bilsangizlar, albatta Alloh dargohidagi narsalar, ya'ni ajr savob sizlar uchun dunyo matolaridan yaxshiroqdir. 96-oyatda esa sizlarning huzuringizdagi narsalar yo'q bulur. Alloh dargohidagi narsalar esa boqidir. Biz albatta sabr qanoat etgan zotlarni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Mana bu Nahl surasini 91-oyatidan 96-oyatigacha. Alauddin Mansurni sharhlari bilan biz buni o'qib berdik sizlarga xolos. Demak, Mana bunday kasallik, bevafolik kasallik aytdim, bizga tashqardan yuqqan. Tashqardan yuqqan. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.